Salamu alaikum šejh. Mišljenje po pitanju uzimanja fetvi od Jusufa Kardavija. Šta on misli o tome jer poznato je da je Kardavi imao dosta ispada, pa eto ako nije zahmet da nam da svoje mišljenje, Allah vas nagradio. Amin. Bujrum, brate. Aleikum salam wa rahmatullah, bismillahirrahmanirrahim. E, ko sam ja da pričam, da procijenim šejh Kardavija, da ga Allah nagradio velika nagrada to je insan sad skoro 90 godina ponos pomagao islam i muslimana naravno ima njegova greška znam ja koji ali ja smatram u sebi da sam ja zrno jer oni muđtahid riječ muđtahid to je to je veliki riječ a vi znate hadis muđtahid kad pogodio u odgovor ima dva nagrada E kad pogreši ima samo jedna nagrada. A ja znam, imam ja neki moja premjedba ili neki e, zamjerka prema neki fetva, ali ja njega cijenim. Zašto cijenim? Slušajte, a ja želim da vi razumijete meni dobro. Ja ću vam reći jedan primjer i dobro zapamtiti, draga braću. Prije da kažem primjer, kako sam vam rekao, neće naći jedan alim koji će se oklapa sa dvoje glava. To i nema nema to, ne postoji u svijetu. Ti uzmi od njega njegovo hajr, a ne da slijediš njega o njegov, njegova greška. Ja ću vam pokazati jedan primjer od jedan učinjak koji je bio u 60 godina hijđerski. Biografija učinjaci. I sve su, sve, sve učinjaci privakli njegova knjiga. I kad Al-Hafza Zabi kaže taj hadis i sahih, to je znak da je veliki učinjak vraćao pa ja kroz moje učenja, kroz njegova knjiga, to je ja imam ta knjiga, 25 tom, Sir Alem Novala. Pa piše od jedan Katada, zapamtite ta ima Katada. Katada to je bio godine 60 hijđirski. Šta kažeš za njega, služajte, draga braću. Kari to je Hafiz, Hafiz ul Asr, to je Hafiz njegova doba. I zapamtite mu hadisi kad kaže Hafiz, nekao kod vas Hafiz Korana kod njih hafiz Koran to je nešto kad ima 10 godina, 30 godina mora da završi Koran, ali hafiz to je najmanji da zna 100 hiljada hadisa razumijeti braću pa to je Qatada to je hafiz njegova doba i uzor mu fesiri i mu hadisi uzor ko su prenijeli od njega hadisa jer on kaže dobar je ima pamti dobro pamti hadisa u njegova doba i oni hudže bil ijma oni kad kaži nešto sve je po koncilsu mi oni prihvatuju njegov govor idemo dalje wa kana yara bil qadar ka na jedna greška priča ima neke novotarija po pitanju Allahova sudbina to je nešto krupno u islamu zapamtite braćo ta tema oko sudbina puno su pali kao isto pitanja Kur'an, jel Allah govor ili stvoren, znati ovo, a isto ova tema oko Allah sudbina, to je nešto krupno. A on je pao u ništa od toga. Pa šta je rekao Al-Hafiz Zahabi, zapamtite braćo. A ja želim da nešto neke piše oko toga da, da vi odgovorite ljudi koji samo nije cilj da umalažavaju i, i, i vređaju učinjaci. Rekao Hafiz Zahabi, nes Allah a možda Allah će njega opravdavat. Slišno njega koji ima jedna novotarija kao ovi. A naravno bio njegov cilj da uveličava Allaho Đalešanu i njega razumjeti e, pošti. I naravno oni učinio njegov trud, ali tako Allah odredio da padni od ta novotarija. Kaže dali, Allah ima milosti prema svoj robovi. A ni nijedan smije da pita Allah što on radi. Zatim kaže Al-Hafiz Zahib za njega ako jedan velikan zapamtiti od učenjaci kad im kad pogodi o odgovori pitanja odgovori njegov učenja razumjeti kad ima u većina njegov govor pogodi razumjeti a mi znamo da je oni traži istina a ima puno znanja a pokazao inteligentnost a znaju da je on pobožan a njegov takvaluk razumjeti a oni dobili slijedi Koran i Sunnet Allah će njega oprostit a neće mu smatrat da je on je u zabluda ili baci u njega ili zaboravi ne Jeste, ali neće u njega sliječiti puno u knjigama razumijete, naći neke križa, kri, greška hajdi sad pit, pitanja Ašarija i Maturidija vi ne znati vi ne znati da ima mnogi od Ahlu Sunna pali su u ta rupa razumijete i Allahove atributa ima neki mnogi učinjaci koji mi smatram da Allah atributa Allahov svojstva mi kažu smatram kako Allah rekao za večno ali oni kažu značenje na način koji mi ne prihvatimo kad kaže Allahu va ruku, on kaže Allahu va mo, Allahu moć. To nismo imu kažu razumijete? Ali ima mnogi koji se pali od toga, razumijete? Pa ja vam kažem, brač, tako učinjaci prema drugima, oni, i pogotovo da su njihova greška, nazivati braća i nismo ih vređati. Ili ti na mimbar svašta pričaš protiv njega, može objasniti da je to je greška, braća nismo slijedimo ta greška, ali ne pravimo problema oko toga i kažemo to su u, u, u, u, u balaja, to su nismo smijemo, to, postiš ti gibat njih. To je prvo. Drugo braća, rekao Ibn Asakir, rahmatullahi alej, jedna reč nisa to ni hadis ali kaže dobro paziti od mesu učinjaci i znati da ih kao ti jediš meso e, mrtavi razumijeti dvoj brat ali koji jedi meso učinjaci to je otrovan meso kaže luhumu l'ulema i mesmuma meso od učinjaci otrovina ako ih jedi bit u fitna bit u veliki smutnja i nismo veli jedan koje vređa učenjaci da nismo vidjeli njihova kaja. Zapamtiti ovo. E ostaviti ovo pravila ispred vas. Ti ljudi sad kod vas koji pravi fitna mađu vama koji sad pitaju neki koji nema pojmavu i pravi razdor među Arapa i oni sad uzme njegov govor sad kao a, a vi ste jedini narod Allah jedini narod meni žao Allah ne znati arabijski jezik ne znati svašta razumijete i dođi neko mađo vama ne pravi si kao zna jezik i, i rekao ovo činjak i rekao ovaj pravi e to je dobar ali mađa Allah vi ne znate on ništa ne zna Allah razumijete i, i znači šeh ima njegova greška koju mi znamo ni slijede u njega, u njegova, ali cijene u njega, pošli u njega i ostali učinjaci. To je bijedina braća. I ima ko skoče zbog riječi istina. Ko greši, kao, kao svaki sam koji greši. Razumite? Kao svaki ali. Ali cijenim njega i približimo Allaha da mi poštimo učinjaci. Ali opet ponavljam, kad greši mi ne slijedimo njega u greška, pokažimo da mi ne slijedimo ovi, ali čuvamo naš jezik prema njima da vas Allah nagradio.